Evo u ovim danima Ramazana Pokušat ćemo malo da progovorimo o nekim propisima, ali najprije, najprije molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukaboli vaš post. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ovim mjesecom Ramazanom postignemo bogobojaznost. Jer je to razlog zbog čega je post i propisan. I molim ga subhanahu wa ta'ala da dočekamo Bajram čisti od grijeha. Jer je uzvišni Allah onaj koji dobrim dijelima prašta grijehe. E, zahvaljujem se Ligi za Sanđak i njegovom predsjedniku Lige, Haku Duljeviću, na e, tome što nam je dozvolio i što nam je omogućio danas da se ovdje družimo. I e, danas nam je namjera da progovorimo, doktor Adem Zalihić će nam nešto govoriti o medicinskim aspektima posta. Međutim, da iskoristimo prije toga samo na par detalja nekih da se prisjetimo, a riječ je o tome samo dva kuranska ajeta. Samo. A samo je suviše nos zvuči i svaki kuranski ajet je veliki i ne zaslužuje da se kaže samo. Ali eto, moja greška. Svi vama je vama poznato koji su prvi ajeti koji su objavljeni čovječanstvu. To su ajeti iz sura Al-Alaq, ikra bismi Uči u ime gospodara svoga koji stvara. Tim kuranskim ajetima je otpočeta stvaranje jedne nove civilizacije jedne nove ere. Historija se dijeli do tog datuma i od tog datuma. I ne samo u muslimanskim rodovima, nego na kompletnom svjetskom eh, kompletnom svijetu i na kompletnom čovječanstvu. Od tada je gospodar svjetova počeo sa objavljivanjem čovjeku šta je ono što čovjeku koristi i šta je ono što čovjeku šteti. Uzvišeni Allah koji nas je stvorio počeo je sa tim kuranskim majetima da daje upustva za to, za to svoje stvorenje. Svaki proizvod ima svoje upustva. Gospodar svjetova je dao upustvo čovjeku. Šta je to što čovjek posjeduje i kako to treba da iskoristi? Šta treba da radi sa svojim tijelom? Šta treba da radi sa svojim vremenom i šta treba da radi sa svim onim, sa svim onim što posjeduje? Međutim, koliko od nas zna koji su zadnji ajeti koji su objavljeni čovječanstvu? Zadnji ajeti koji su objavljeni čovječanstvu su po pitanju propisa treći ajet sure El Maide. Treći ajet sure El Maide gdje uzvišeni Allah govori danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. U ovom dijelu ajeta uzvišeni Allah spominje tri stvari. Spominje da je danas našu vjeru usavršio. Do tog trenutka što je objavljeno od propisa, objavljeno je. Poslije toga više nije bilo ajeta vezani za propise. Naša vjera je time usavršena. Ono što je tog trenutka bila vjera, vjera i danas. Niti se može nešto oduzeti, niti se može nešto dodati. Na osnovu toga, na, na osnovu ovog kuranskog ajeta, ima Malik je rekao poznatu svoju rečenicu meni ibteda fil islami bida'aten jeraha hasaneten fe kad za'ame enne Muhammeden sallallahu alihi wasallam haner risala kaže ko inovira u ovu našu vjeru novotariju, tvrdeći i misleći da je lijepa stvar. Samim tim je ustvrdio da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pronevjerio poslanicu. Zamislite mi danas izmislimo nešto i kažemo lijepo bi bilo u namazu da dodamo i to. Pa je Allah poslanik bolje zna od nas. Ukoliko je to trebao da dostavi, a nije dostavio, onda nas je prevario. A ukoliko nam nije dostavio, znači da i nije trebao dostaviti. Tako da takve stvari nisu dozvoljene, dozvoljene u islamu i ima Malik je ovu svoju tvrdnju dokazao upravo ovim kuranskim ajetom da je gospodar svjetova našu vjeru sa tim danom usavršio. I kaže i blagodat svoju prema vama upotpunio. Tom svojom vjerom je upotpunio blagodat svoju prema nama. Svaka stvar koju nam je propisao je Allaho, Allahova blagodat nama. Nije poteškoća, nije stvar bez razloga, već bez imalo sumnje, to je to je Allahova blagodat. I zadovoljan je da Islam bude Allahova vjera. To je treća stvar koja spominje u ovom kuranskom ajetu, u ovom dijelu kuranskog ajeta, da je uzvišni Allah zadovoljan da Islam bude njegova vjera. Nije riječ ni o kakvoj drugoj ideologiji, niti bilo kojoj drugoj vjeri. Uzvišni Allah nije zadovoljan komunizmom, ateizmom, sekularizmom, nadri demokratijom. Uzvišni Allah je zadovoljan islamom kao vjerom. I samo je Islam kao vjera primijenjena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi ajet koji sam htio sa vama da podijelim i danas da spomenem, a inače je zanimljivo spomenuti da je Allah poslanik e, sam ajet iz sure Maide gdje se govori da je vjera potpuna i savršena, objavljen je na jednom specijalnom mjestu u specijalnom trenutku. Tako se prenosi da je židov došao kod Omera ibn Hataba, dok je Omer ibn Hatab bio halifa. I rekao mu, vi doista u vašoj knjizi imate ajet, da je objavljen nama, židovima, mi bi taj dan uzeli kao praznik. Da taj ajet imamo u našoj knjizi, mi bi dan objavljivanja tog ajeta uzeli kao praznik. Pa je Omer ibn Hatab rekao, na koji ajet misliš? Pa mu je on citirao ovaj ajet. Danas sam vjeru vašu savršio. Pa kaže Omer ibn Hatab, ja doista znam vrijeme kad je objavljen. Trenutak kad je objavljen i mjesto kad je objavljen taj ajet. Pa kaže objavljenje na Arefatu, tokom dana hađa. A najbolje mjesto, najbolji dan u godini je dan Arefata. Uzvišni Allah tada najviše svojih robova oslobodi džehennemske vatre. Znači da je taj ajet i objavljen u vremenu kada ima posebnu vrijednost i kada ima prazičnu tu ova vrijednost kod muslimana. Kaže objavljenje u petak, jer je Allah poslanik svoj oprosni hađ obavio, dan Arefata je bio petak i to se zove velikim hađom. A petak je sedmični praznik kod muslimana. I kaže objavljenje posljednik Indije, a od petkom, od posljednik Indije do akšama se dova, dova ne odbija. Tako da ima svoje praznično vrijeme kad je objavljen. I kaže objavljenje na Arefatu. A Arefat ima posebno mjesto, posebno mjesto kod muslimana. Ima posebno mjesto kod muslimana. Ovaj ajet je objavljen muslimanima u danima praznika na mjestu gdje se, gdje se prazniči što također ukazuje da na veličinu ovog ajeta i na veličinu poruke koje, oni nose. 81 dan na objave ovog ajeta naš poslanik je preselio. Svega 81 dan poslije objave ovog ajeta naš poslanik je sallallahu alaihi wasallam preselio. Sa ovim ajetom je njegova uloga i njegova misija završena. Svoj emanet je dostavio umetu. Gospodar svjetova je iskoristio njegovo prisustvo na Dunjaluku i posljedno 81. dana uzeo, uzeo, ga, sebe. Drugi ajet koji želim spomenuti jeste zadnji ajat iz Sura hadid a u prijevodu značenja kaže ovi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujete, on će vam dvostruku milost svoju darovati i dat će vam svjetlo pomoću koga ćete ići i oprostit će vam, jer Allah prašti milostivje. uzvišni Allah u početku ovog ajeta naređuje dvije stvari a krajem ajeta obećava tri stvari. Najprije ajetom ovim doziva ovi koji vjerujete. Onaj koji se osjeti prozvanim na ove riječi, treba da osjeća veliki ponos. Kada se osjetiš prozvanim u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, ja amenu, o ti koji vjeruješ. Zamislite te pohvale i te titule od gospodara svjetova. Nama je svima drago kad te neko oslovi, o mumine, o muslime, o a ti neko kaže tebi drago, kad te ljudi tako doživljavaju. Čovjek, da ne kažem neki službenik, da kaže izvolite hađija, sjedite. Znači što je veća titula, sa što više te eh, ovih eh, osobina i lijepih imena pozove, tebi je drže. Zamislite gospodar svjetova, koji nas je svi ustvorio, doziva nas sa, najboljom, sa najboljim dozivanjem. O ti koji vjeruješ. Zamisli koju radost i koju smirnost treba muslima da kod ovih ajeta. I ashabi su, kažu, posebno obraćali pažnju kod ovih ajeta. Da vide kako njihova srca reaguju u riječima koje dolaze poslije nove prozivke. Pa ukoliko osjete dobra osjećanja, pozitivna osjećanja, da su pokorni, da osjećaju da su oni e, spomenutim ajetima, bili bi radosni jer su onda bili ubjeđeni da su oni od Znači da su upravo oni, oni od I ovi kuranski ajat naravno treba i nas posebno da zainteresuju i posebno da obratimo pažnju. Ovaj kuranski ajat počinje sa ja i ledinanom, Ovi koji vjerujete, po pa uzvišenju Allah naređuje, Allaha se bojite. Allaha se bojite. Šta znači Allaha se bojati? Inače, na Dunjaluku kad se nečeg bojimo, od toga bježimo. To nije slučaj po pitanju straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mi se bojimo Allahove kazne i bojimo se Allahovi zabrana. Allaha se bojati znači bojati se Allahove kazne i bojati se Allahovih zabrana. A naravno ne znači to da treba da proizvede bježanje od Allaha, nego treba da proizvede trčanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže i u poslanika njegova vjerujte. Allaha se bojite, prva naredba, i u poslanika njegova vjerujte. Vjerujte u poslanika njegova i vjerujte u ono s čim je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao. Imajte povjerenje u njega. Znači moramo vjerovati ono u ono s čim je došao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam od Kur'ana i od hadisa, od njegovog govora. Šta ćemo dobiti ukoliko ove dvije stvari budemo, ukoliko budemo se Allaha bojeli i njegovog poslanika vjerovali? Kaže, on će vam dvostruku milost svoju darovati. On će vam dvostruku milost svoju darovati. Pa zar nije mu'min pod Allahom milošću na Dunjaluku? Svaki vjernik ima Allahu milost na Dunjaluku. Svaki propis koji obavimo i pokorimo sa Allahu subhanahu wa ta'ala, to je Allahu a milost nama, jer imamo dunjalušku korist. A malo kasnije ćemo vidjeti konkretno Allahu milost nama kada nam je naredio post. Šta nam je time od milosti svoje, svoje darovao na osnovu onoga što je što nam medicina danas može, što nam medicina danas može reći. A posebna milost je na ahiretu. Posebna milost je na ahiretu, kad dođemo gospodara svjetova i u tim teškim trenucima i u, tim u tom teškom danu nađemo na svoja dobra djela koje smo, smo se pokoravali na, na Dunjaluku. Mada, ukoliko ne dođemo do saznanja koja je korist određenog propisa na Dunjaluku, mi ga u svakom slučaju obavljamo i nije nam potrebno nije nam potrebno da istražujemo prvo pa da vidimo koja je to korist Dunjalučka pa da ga potpunjavamo, već imamo povjerenje u našeg gospodara i u, imamo povjerenje u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Znači prva stvar koju nam uzvišena Allah daruje, ukoliko budemo se ovo dvije stvari države Allaha bojali i poslanika njegova vjerovali, da će nam dvostruku milost svoju dati. Kaže i da će vam svjetlo pomoću koga ćete ići. Da će vam svjetlo pomoću koga ćete ići. Pogledajte u kojem stanju je današnji umet. U svim državama, na cijelom Dunjaluku. A pogledajte u kojem stanju su danas bošnjaci. Danas bošnjaci su potrebni i svjetla nego ikad ranije. Jer živimo u takvom mraku da se ne snalaze ni najpametniji. Pogledajte kako je naša politička situacija. I svi dolaze sa nekim nadrenim rješenjima. I znajte da svima ne smije uzeti vođu izuzev onaj, onoga ko, se Allaha boji i koji poslanika njegova vjeruje. Jer taj čovjek ne može imati svjetlo. A nama trebaju ljudi koji će imati svjetlo. I kada biramo svoje vođe, ne biramo naše. Kako ču prije neko večer da govori jedan naš koji se usudio da govori o tim stvarima. Već biramo one koji se Allaha boje. I biramo one koji Allah, Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam vjeruju. To su kriteriji da bi čovjek imao svjetlo. A onaj koji nema svjetlo, kako će meni pokazati šta je dobro? Kako će meni pokazati kojom, stazom, treba da idemo i kojom stazom treba, treba da koračamo. I uslov da bi imali svjetlo na Dunjaluku jeste da Allaha se bojimo i da njegovog poslanika vjerujemo. I šta ćemo još dobiti? Treća stvar koju uzvišen Allah obećava i oprostit će vam. I oprostit će vam. A da li smo potrebni Allahove oprosti? Ima li iko da nije potreban Allahove oprosti? Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pa je bio potreban Allahove oprosti. I govorio je da je ulazak u džennet Allahom milošću. Nije našom zaslugom, Allahom milošću. Kome Allah oprosti, on će ući u džennet. Pa su objavljeni ajeti gdje se kritikuje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže on se namrštio i okrenuo. Onom trenutku kada se okrenuo od slijepog muslimana, u trenutku kada Allah poslanik nije ležario, nije dokoniso, nije se bavio nekim glupostima, već je prezentirao islam velikanima svog plemena. Pa kada je došao slijepac da ga nešto upita, on je samo htio da malo zastane kako bi on završio sa njima. Vidio je da je to izuzetno važno. Izuzetno važno. Ovaj siromah, ovaj slijepac se našao u nezgodnoj poziciji, našao se ostavljeni pa se okrenuo i otišao. I uzišni Allah kritiko našeg poslanika, sallallahu alaihi Pokazuje tu ljudsku slabost koju je poslanik posjedovao. Znači, Allah poslanik nije bio melek, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio čovjek koji je imao ljudske greške, ono što što su ljudskoj naravi e, mora tolerisati. Ako je Allah poslanik bio čovjek koji griješi u tim ljudskim stvarima, pa šta je onda sa nama? Ukoliko je on bio potreban oprosta, pa šta je onda sa nama? Pa šta je onda sa nama? Njegove žene prenose da je po cijelu noć klanjao do te mjere da su mu pete pucale i krvarile od dužine stajanja. Pa Allah poslaniće, zar si ti tako obavljaš i badet? a oprošteno ti je i ono što je bilo i ono što će doći, pa kaže, zar da budem od nezahvalnih? Pa zar da budem od nezahvalnih? Znači, mi smo potrebni Allahu je oprosta, a Allah će nam oprostiti ukoliko se budemo Allaha bojali i njegova poslanika vjerovali. A zašto će nam uzvišeni Allah oprostiti? Zato što uzvišeni na kraju ovog kajeta kaže, jer Allah prašti i milostiv Allah voli da prašta i Allah je milostiv. Allah voli najviše svoga roba u trenutku kada mu činite obu. Pogriješiš, uradio si neki prestup i tada se kaješ Allah, gospodaru, osjećaš grižu savjesti, gospodaru, ne želim više ovo, kajem ti se, nikad se više ovome neću vratiti. Ti trenuci, u tim trenuci si mi najdraži gospodaru svjetova. Pa kaže Allah poslanik da ste narod koji ne griješi, Allah bi vas usmrtio i umjesto vas stvorio narod koji griješi i koji će se Allahu kajati. Ne samo koji griješi, jer naše je Sarajevo puno ljudi koji griješi. Ali ovdje pojenta gdje su ti ljudi koji se Allahu kaju Allahu kaju zbog svojih grijeha, jer Allah prašta i milostiv je. Allah to voli, Allah to voli kod nas. To su ti ajeti koje sam htio da spomenem sa vama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari dupu milost. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari svjetlo pomoću koga ćemo znati koračati u ovom vremenu kada je dosta mračno. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti Sada bi prepustio riječ našem doktoru Ademu Zalihiću da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.